Dievs tevī. Tu esi tas spēks, kas spēlējas ar prātu un izmanto ķermeni kā rotaļlietu. Tāpēc tu dzīvo, lai spēlētos un priecātos. Mēs esam piedzimuši ar tiesībām būt laimīgi, ar tiesībām baudīt dzīvi. Mēs neesam šeit, lai ciestu. Ja kāds vēlas ciest, tiek laipni lūgts to darīt, bet mums tas nav jādara. Tad kāpēc mēs ciešam? Tāpēc, ka cieš visa pasaule, un mēs pieņemam, ka ciest ir normāli. Mēs izveidojam priekšstatus, kas balsta šo patiesību. Reliģijas apgalvo, ka mēs esam nonākuši šeit, lai ciestu, ka dzīve ir bēdu ieleja. Ciet tagad, pacieties, pēc nāvs mēs tevi atalgosim. Izklausās jau skaisti, bet tā nav patiesība. Mēs izvēlamies ciest, jo esam iemācīti to darīt. Planētas sapnis ir radījis stāstu par cilvēcību, cilvēces evolūciju un ciešanas ir šīs evolūcijas rezultāts. Cilvēki cieš, jo zina, mēs nevaram piepildīt to, kam ticam, jo tie ir meli, tāpēc mums ir jācieš. Nav taisnība, ka tu pēc nāves nonāc debesīs vai ellē. Tu vari būt debesīs vai ellē, bet tagad – Debesis un elle eksistē tikai prātā. Ja ciešam tagad, arī miruši ciet, cietīsim, jo prāts nemirst kopā ar smadzenēm. Sapnis turpinās, un ja mūsu sapnis ir elle, smadzenes var nomirt, bet mēs joprojām sapņojam to pašu elli. Vienīgā starpība starp nāvi un miegu ir tā, ka no miega mēs varam pamosties, jo mums ir smadzenes. Miruši mēs pamosties nevaram, jo mums nav smadzeņu, bet sapnis ir turpat. Debesis un elle ir šeit un tagad. Tev nav vajadzības mirt. Ja tu uzņemies atbildību par savu dzīvi, par savām darbībām, tad nākotne ir tavās rokās, un tu vari dzīvot paradīzē, arī kamēr ķermenis ir dzīvs. Vairumam cilvēku uz šīs planētas sapnis acīm redzami ir elle. Tas nav ne labi, ne slikti, ne pareizi, ne nepareizi – un neviens pie tā nav vainojams. Vai mēs varam vainot savus vecākus? Nē. Viņi centās rīkoties pēc, rīkoties pēc iespējas labāk, kad ieprogrammēja tevi bērnībā. Viņu vecāki to pašu darīja ar viņiem. Cik labi vien prata. Ja tev ir bērni, arī tu nevarēji zināt, ko citu, lai dara. Kā tu vari vainot sevi? Apzināties nenozīmē kādu vainot vai mocīties vainas apziņā par to, ko esi izdarījis. Kā gan mēs varam būt vainīgi vai atbildīgi par garīgu slimību, kas ir ļoti lipīga? Tu taču zini, ka viss eksistējošais ir pilnīgs. Tu esi pilnīgs tieši tāds, kāds esi. Tā ir patiesība. Tu esi meistars. Pat ja tu esi dusmu un greisirdības meistars, tavas dusmas un greisirdība ir pilnīgas. Pat ja tavā dzīvē notiek liela drāma, tā ir pilnīga, tā ir skaista. Tu vari aiziet uz tādu filmu, kā vējiem līdzi un raudāt par visu to dramatismu. Kurš teica, ka Elle nav skaista? Elle var tevi iedvesmot. Pat Elle ir pilnīga, jo eksistē tikai pilnība. Pat ja, pat ja tu sapņo Elli savā dzīvē, tu esi pilnīgs tāds, kāds esi. Tā ir mūsu zināšanas. Tās ir mūsu zināšanas, kas liek mums domāt, ka neesam pilnīgi. Zināšanas nav nekas vairāk kā sapņa apraksts. Sapnis nav reāls, tātad arī zināšanas tādas nav. Zināšanas ir reāls tikai vienā punktā – uztverē. Pārslēdzot uztveri, tās atkal ir nereālas. Mēs nekad neatradīsim sevi ar zināšanu palīdzību. Mēs augstam atrast sevi, būt paši un dzīvot savu dzīvi, nevis parazīta, uzspiesto, ko esam ieprogrammēti dzīvot. Ne jau zināšanas aizvedīs mūs pie sevis, bet gan gudrība. Ir jāredz atšķirības starp zināšanām un gudrību. Tas nav viens un tas pats. Zināšanas mēs izmantojam galvenokārt sazinoties ar citiem cilvēkiem, lai apstiprinātu uztverto. Zināšanas ir vienīgais veids, caur ko sazināties, jo caur sirdi cilvēki nesazinās gandrīz nekad. Mēs izmantojam savas zināšanas, līdz kļūstam par to vergiem un vairs neesam brīvi. Gudrībai nav nekāda sakara ar zināšanām. Tai ir sakars ar brīvību. Ja esi gudrs, tu esi brīvs un vari pats izmantot savu prātu un pats vadīt savu dzīvi. Vesels prāts ir brīvs no parazīta. Tas atkal ir brīvs kā pirms pieredināšanas. Sadziedējis savu prātu un izlauzies no sapņa, tu vairs neesi naivs, tu esi gudrs. Daudzajādā ziņā tu līdzinies bērnam, bet ir viena liela atšķirība. Bērns ir naivs, tāpēc var iegrimt ciešanās un skumjās. Tas, kurš spējas pārvērst sapni, ir gudrs, tāpēc viņš vairs neklūp, jo nu viņš zina. Nu, viņam ir zināšanas arī par sapni. Nav, jā, nav jāuzkrāj zināšanas, lai kļūtu gudrs. Jebkurš var tāds kļūt, jebkurš Kļūstot gudrākam, dzīve top vienkāršāka, jo tu kļūsti pats par sevi. Ir grūti būt tam, kas neesi, pārliecināt par to sevi un citus. Centieni būt tam, kas neesi, paņem visu tavu enerģiju. Būt pašam neprasa nekādu piepūli. Kļuvis gudrs, tu vairs nelieto tēlus, ko radīji neizliecies par kādu citu. Tu pieņem sevi tādu, kāds esi, un pilnībā pieņemot sevi, tu spēj pilnībā pieņemt arī citus. Tu vairs nemēģini mainīt cilvēkus vai uzspies savu viedokli. Tu cieni citu uzskatus, tu pieņem savu cilvēcību un ķermeni ar visiem tā instinktiem. Būt dzīvniekam nav nekas slikts. Mēs esam dzīvnieki un dzīvnieki vienmēr seko saviem instinktiem, bet mēs esam cilvēki, prātīgi dzīvnieki, Tāpēc iemācāmies apspiest savus instinktus un neklausāmies, kas notiek mūsu sirdī. Mēs nostājamies pret savu ķermeni, apspiežam tā vajadzības un noraidām to eksistenci. Tas nav gudri. Kļuvis gudrs, tu cieni savu ķermeni, tu cieni savu prātu, tu cieni savu dvēseli, tavu dzīvi kontrolē tava sirds, nevis prāts. Tu vairs negrauj sevi, savu laimi, savu vai savu mīlestību. Tev vairs nav vainas apziņas, tu vairs nevērtē sevi un netiesā citus. Visi priekšstati, kas dara tevi nelaimīgu, kas iegrūž tevi dzīves cīņās un padara tavu dzīvi grūtu, vienkārši pazūd. Atsakies no savām nepatiesajām domām un kļūsti par to, kas tu esi. Padevies savai īstajai būtībai, tu vairs necieti. Padodoties sev, tu padodies dzīvei, tu padodies Dievam. Ja tu esi padevies, vairs nav ne cīņas, ne pretošanās, ne ciešanu. Būdams gudrs, tu vienmēr izvēlies vieglāko ceļu. Būt pašam, lai kas to arī būtu. Ciešanas ir pretošanās Dievam. Jo vairāk tu pretojies, jo vairāk ciet. Vienkārši. Iedomājies, ka kuru katru dienu tu vari pamosties no sapņa un būt pilnīgi vesels – Tev vairs nav brūču un saindēta emociju. Iedomājies šo brīvības sajūtu. Lai kur tu iesi, viss darīs tevi laimīgu tikai tāpēc, ka esi dzīvs. Kāpēc? Tāpēc, ka vesels cilvēks nebaidās izpaust mīlestību. Tu nebaidies dzīvot, un tu nebaidies mīlēt. Iedomājies, ka tu dzīvotu savu dzīvi, kā izturētos pret saviem mīļajiem, ja vairs nebūtu brūču un indes tavā emocionālajā ķermenī. Mistēriju mācībās visā pasaulē to sauc par pamošanos. Kādu rītu tu pamosties, un tev vairs nav emocionālu brūču. Kad emocionālais ķermenis ir vesels, ierobežojumi pazūd, un tu sāc visu redzēt tādu, kāds tas ir, nevis tādu, kāds tas šķitis tavā priekšstatu sistēmā. Kad tu atver acis, un tev vairs nav šo brūču, tu kļūsti skeptisks, bet ne jau tādēļ, lai palielinātu savas personas nozīmi, stāstot visiem, cik gudrs esi, vai smietos par citiem, jo viņi netic meliem. Nē, atmodies tu kļūsti skeptisks tāpēc, ka tev ir skaidrs, ka sapnis nav paties. Tu atver acis, esi pamodies un viss kļūst saredzams. Pamošanās ir neatgriezeniska. Tu vairs nekad neredzēsi pasauli tādu kā iepriekš. Tu nevari izvairīties no sapņošanas, jo tā ir prāta funkcija, bet nu tu zini, ka tas ir sapnis – Tu vari vai nu izbaudīt sapni, vai arī ciest. Tas ir atkarīgs no tevis. Atmosties ir kā atrasties viesībās, kur ir tūkstošiem cilvēku, un visi atskaitot tevi ir piedzērušies. Tu vienīgais šajās viesībās esi skaidrām. Tu esi atmodies. Vairākums cilvēku redz pasauli caur savām emocionālajām brūcēm, caur savu emocionālo indi. Viņi neapzinās, ka dzīvo sapnī par elli. Viņi neapzinās, ka dzīvo sapnī, tāpat kā zīves neapzinās, ka dzīvo ūdenī. Atmodušies un vienīgie būdami skaidrā šajās viesībās, kurās visi ir piedzērušies, mēs varam just viņiem līdzi, jo reiz arī paši bijām tādi. Mums nav jātiesā cilvēki ellē, jo arī mēs kādreiz tur bijām. Kad tu atmosties, tava sirds ir gara izpausme, mīlestības izpausme, dzīvības izpausme. Atmodies tu esi tad, kad apzinies, ka esi dzīvība. Apzinoties, ka esi dzīvības spēks, viss ir iespējams. Brīnumi notiek nepārtraukti, jo rodas no sirds. Sirds uztur tiešu saziņu ar cilvēka dvēseli, un kad sirds runā, pat ja prāts pretojas, kaut kas tevī mainās. Tava sirds atver otru sirdi un ir iespējams, iespējama patiesa mīlestība.